sedam, šest, pet, četiri, tri, dva, jedan. Ovog tjedna u emisiji 7 donosimo činjenice o vješticama. Nekad su ih spaljivali, a danas su sve češće prisutne u popularnoj kulturi od Harrya Pottera do Sabrine male vještice. A ako vještice postoje, kakve li su one uopće? Slušamo emisiju 7 i 7 činjenica o vješticama. <laughs> Izraz witch, vještica, dolazi od stare engleske riječi vice, što znači mudra žena. Vikani su bili izuzetno štovani u jednom periodu, a prema popularnom vjerovanju za noć vještica održavali su jedno od svojih glavnih okupljanja, sabata. Vještice ne štuju sotonu. U, u njihovoj strukturi vjere ne postoje bića ili entiteti koji se inače nazivaju vrag ili sotona, a vještičija religija sastoji se od dva suprotna spola koji su jednaki. E, suprotno današnjem mišljenju, vještice ne nanose zlo, one vjeruju da je nanošenje zla protivno svim moralnim i etičkim normama. Ako vještice postoje. Vještić religiji, pentagram je amalija zaštite i simbol četiri elementa te duhovnog svijeta. Pentagram, pentagram je i simbol čovjeka i zemlje zaštićenog velikom boginjom i velikim bogom. To je simbol univerzalne mudrosti. Vještice nose odjeću svih boja i svih stilova, a onda kad nose crne tunike ne znači da su zle, nego crna boja sadrži sve frekvencije boja, te je stoga posebno pogodna za magične rituale. Ta je boja posebno receptivna, e, neke vještice pak izvode rituale gole. E, to je i razlog da se pred velikog boga i veliku boginju dođe u prirodnom obliku. A tako bar pričaju o vješticama. Vještice se bave magijom. Izraz spell može se prevesti kao vrađbina, a to je smisao projekcija ili molitva. Druge religije koriste meditaciju, molitvu ili rituale da bi postigle iste rezultate. Riječ vražbina ne podrazumijeva nanošenje zla. Vještice koriste magične štapove. Magični štapovi se obično vide u crtanim filmovima, no njihova svrha u stvarnosti je potpuno drugačija. Uglavnom se koriste za usmjeravanje energije prilikom rituala, a također vještice upotrebljavaju magiju na znanstvena i religiozan način, upotrebljavaju magiju u harmoniji s prirodom i svemirom, to je upravo onaj, onaj Gandalfov štap You shall not pass. Vještica ima i svih socijalnih i etničkih skupina. Poznato je čak da su i neki državnici koristili usluge vještica. Pred boginjom i bogom svi su jednaki. Osoba muškog spola se također naziva vještica. Ostali izrazi poput warlock se obično smatraju uvredom. Postoje li vještice ili su samo plod našeg mozga, to ćemo svakome od vas, dragi slušatelji, ostaviti na odluku, a u svakom slučaju vi i dalje ostanite uz Radio Sovu. Novih sedam poslušajte za sedam dana, subotom na večer i saznajte neke nove informacije koje će vam trebati, a možda samo na kvizovima znanja. Sedam. Šest